Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Մանկավարժությունը հիրավի այն ոլորտն է, որ մշտապես նոր ավյունի պահանջն ունի։ Երիտասարդ ու բանիմաց մասնագետները ուսուցման թարմ նորովի մեթոդներով դպրոցներում դառնում են որակական փոփոխությունների հեղինակ, ապահովելով ժամանակակից դասի պահանջները։ Վերջին ժամանակներում մեզանում նկատելի է, որ մեծամասամբ կին ուսուցիչներով են համալրված մանկավարժական կոլեկտիվները, ասես ինչպես ոչ վաղ անցյալում բնագավառը չի հրապուրում տղամարդկանց։ Երևույթը իհարկե ունի իր օբյեկտիվ պատճառները։ Բոլորս գիտենք, որ նկարագիրը դպրոցներում փոխվել է Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում, եւ այդուհետ տղամարդիկ մնացել են սահմանապահ, կանանց թողնելով երեխաների կրթության ու դաստիարակության խնդիրը նաեւ դպրոցում։ Այս ամենով հանդերձ այսօր մեր դպրոցներում թեև քիչ թվով աշխատում են տղամարդ ուսուցիչներ, նաեւ ասենք, որ տարիների վաստակ ունեցող փորձառուների կողքին են նաեւ նորավարտները։ Դպրություն հաղորդաշարի օրվա հյուրը նման երիտասարդ մանկավարժներից է, մասնագիտությամբ պատմաբան Արեն Սահակյանը ծնվել մեծացել է Ասկերանի շրջանի Նախճեվանի գյուղում, բուհից հետո վերադարձել է հայրենի գյուղ եւ այսօր դպրոցում իրեն դասավանդած ուսուցիչների գործընկերն է։ Քանի տարի է որ դասավանդում եք արել։ 5 տարի արդեն ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանի պատմության բաժինը եւ մինչ այսօր դասավանդում եմ այստեղ։ Ինչով եք լցնում ձեր առօրյան որպես երիտասարդ մասնագետ։ Գյուղի որպես գյուղի երիտասարդ հա, մտավորական ներկայացիչ։ Աշխատանքները իհարկե շատ են, նաև աշխատում են գյուղատնտեսությամբ ենք զբաղվում, ազատ ժամերին սպորտով, գիտությամբ, հետաքրքրվում են մեր գյուղերի հին պատմությամբ, ուսումնասիրում ենք հուշարձանները, մի խոսքով օրը հակեցած է անցնում։ Հաջողություններ ունեք ձեր ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Այո, համագործակցում ենք մի քանի ուսումնասիրողների հետ, հաճախ են գալիս նկարահանումների, եկել է մեր դասախոսներից Լեռնիկ Հովանեսյանը, Սլավա Սարգսյանը եկել մի անգամ եւ նորություններ իմանում ենք, երբ որ ուսումնասիրում ենք, հետաքրիր նորություններ մեր պատմության մշակույթի մասին անպայման իմանում ենք լավ աշակերտներ ունեք։ Այո, միջին ընտունակությունների են հիմնականում, բայց ունենք նաև տաղանդավոր աշակերտներ, ոչ թե դերասանական, հմտությամբ, նաև արվեստի բնագավառում, երգ, երաժշտություն։ Այս տարի նաև դպրոցում ունեցանք Պարի խմբակ, նաև հաջողակ պարողներ ունենք, պարուհիներ ունենք։ Նաև առաջին տարին է, որ ունենք լաբորատորիա, որը հիմք է ծառայում արդեն բնական գիտությունների զարգացման, քիմիայի, ֆիզիկայի լաբորատորիա։ Այո, կենսաբանության։ Մի խոսքով տարեստարի զարգանում է թե դպրոցը, թե գյուղի կյանքը ավելի հետաքրքիր դառնում։ Ինչու է քննել պատմություն առարկան։ Հենց բանկուց այս առարկան եմ սիրել, մեր հերոսական գյուղերի հայրենիքի պատմությունը շատ է հետաքրքրել եւ ավարտելուց հետո մի քանի տարի առաջ եմ այսինքն ընտրել այս մասնագիտությունը, ուզում էի նաև զինվորականի մասնագիտություն ու շարունակել, բայց վերջում ավելի շատ սիրելով պատմությունը, հա, պատմությունը հաղթեց։ Նաև մասնակցել եմ օլիմպիադաների աշակերտ ժամանակ, ու այսպես շարունակելով արդեն պատմության ուսուցիչ եմ։ 5 տարվա մանկավարժական աշխատանքը ինչ է ապացուցել, ինչ է ձեզ համար Երևան հանել, ինչպեսին պիտի լինի պատմության ուսուցիչը, նաև գյուղական ուսուցիչը եւ ընդհանրապես ուսուցիչը։ 5 տարվա ընթացքում արդեն բավականին փորձ եմ կուտակել թե մարդկային բնավորությունը ճանաչելու տեսանկյունից, թե զուտ առարկայական մասնագետի տեսակետից։ Իհարկե ուսուցիչը անպայման պետք է լինի օրինակելի իր աշակերտների, իր համագյուղացիների համար, յուրաքանչյուր բնագավառում, թե աշխատանքում, թե գիտության ասպարեզում, եւ ես հենց ձգտում եմ այդպեսին լինել, ինչքան հնարավոր է։ Մեր աշակերտներին մեջ հայրենասիրություն եմ սերմանում, նրանց ռազմահայրենասիրական ոգով ենք փորձում դաստիարակել եւ արդեն կամ լավ պատանիներ, ովքեր ամեն ինչում պատրաստ են, օգնում են, օժանդակում են իրենք էլ լավ են սովորում եւ ուզում են դառնալ իրոք մեր ազգի համար դիտանի քաղաքացիներ։ Առարկայական օլիմպիադանի մասնակցություն ունենում են։ Այո, առարկայական օլիմպիադաների նույնպես մասնակցություն են ունեցել պատմությունից եմ մասնակցել աշխարհագրությունից մեր շրջանավարտ Կարեն Համբարձումյանը գրավել է շրջանում երկրորդ տեղը հանրապետականը երրորդ հենց վերջին տարում սպորտի տեսանկյունից էլի ունենք շրջանում բավականին մեծ հաջողություններ շախմատի պատանի շախմատիստներ մարզիկներ Եվ տարեստարի ունենք բավական երիտասարդ ուսուցիչներ, ժինղեկ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ, ովքեր լուրջ զբաղվում են, նաև այս տարի որոշել ենք ունենալ ֆուտբոլի խմբակ, վոլեյբոլի ունենք, արդեն մեծ հաջողություններ են գրանցում։ Որոշել ենք նաև, որպեսզի մեր պատանիները զբաղվեն նաև ֆուտբոլով։ Քանի աշակերտ ունի դպրոցը։ 63 աշակերտ, 7 աշակերտ առաջի դասարան, այս տարի չենք ունենալու 10-րդ եւ 11-րդ դասարանները, որովհետեւ հիմնական դպրոցից ավարտում են Անցած տարի մի պատանի ընդունվել է Իվանյանի անվան ռազմական ուսումնարանը, իսկ երկուսը գյուղատնտեսական քոլեջը։ Իսկ այս տարի մի պատանի նույնպես ընդունվել է գյուղատնտեսական քոլեջը Ստեփանակերտի եւ ելի մի դասարան կրճատվելու է։ Այսօրվա դրությամբ մեր դպրոցի խնդիրը հենց այս է որը ծառայում է երկու գյուղերին։ Այո, ոչ թե երկու, Նախճեվանի, Վարդաձոր, առանձամին, իսկ Սառնախբյուր գյուղից արդեն տարական դպրոց ավարտելուց հետո են գալիս։ Դպրոց գրում է ծագումով առանձամինից հայենական պատերազմի հերոս Գևորգ Հակոբյանի անունը։ Ձեր գյուղը պատերազմից դուրս գյուղերից է։ Այսօր նաև պատերազմի հետքերն են նկատելի։ Որպես երիտասարդ այս գյուղի ծննդով հիմա էլ որպես մասնագետ, ինչ անել այդ հետքերը արագ վերացնելու համար։ Ինչ եք ասում ձեր աշակերտների ընդհանրապես գյուղի մասին, ժողովրդի պատմության մասին, հենց մեր պատմության հա։ մասին։ Իհարկե աշակերտներին հատկապես տղաներին փորձում ենք դաստիարակել բորոն հայրենասիրություն նրանց մեջ մտցնել, որ เป զի իրենց ծննդավայրի հետ կապված լինեն միշտ, լինելու են երիտասարդներ, որ գործի բերումով գյուղից հեռանալու են, բայց փորձում ենք այնպես նրանց դաստիարակել, որ միշտ հիշեն գյուղը, սիրեն, իրենց օջախները վառ պահեն։ Եվ միաժամանակ կան երիտասարդներ, ովքեր հաջողությամբ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ եւ զարգացնում են մեր գյուղերը, մեր գյուղատնտեսությունը։ Այսինքն երիտասարդության առումով բավականին աշխուժ է, այո, վերջին տարիներին արդեն տասնյակ հեկտարներով ունենք նառան այգիներ, պտղատու այգիներ, բավականին շատացել է խոշոր եղջերավորան անձնագլխականակը։ Եվ հիմնականում զբաղվողները երիտասարդներ են։ Այո, հիմնականում երիտասարդներն են արդեն զբաղվում, լուրջ ուշադրություն են դարձնում յուղատնտեսությանը եւ բավականին մեծ եկամուտ են ստանում ինչը ուրախալի է, արդեն հուսադրող է։ Նշեցիք նաև նախադպրոցականների մասին, որ գյուղում բավական կան հա, նախադպրոցական երեխաներ։ Այս տարի երևի կբացվի նախադպրոցական խմբակ, պետք է այո դպրոցի ներսում հենց, որը պետք է 15 երեխա ունենանք, որպեսզի բացի այդ։ Այս տարի արդեն ունենք այդքան։ 15 Այո, 15 երեխաներ։ 3 գյուղերի համար, այո։ Ուազ մեքենա կա, 3 տարի առաջ է նախագահի հրամանով տրամադրվել դպրոցին, վարորդը սառնախպիրից է եւ ամեն օր աշակերտներին բերում է եւ դասերը ավարտելուց հետո տանում իրենց տները շրջանավարտի եւ այսօր արդեն մասնագետի մանկավարժական կոլեկտիվի մի մասնիկի տեսանկյունը որքանով իրար նման եւ տարբեր են եւ վերջապես ի՞նչն է որ չի փոխվել դպրոցում այսքան տարի որ կցանկանայիք որ արագ կատարվեր այդ լավ որակական փոփոխությունը դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվը շատ համախմբված է մտահոգված է դպրոցի թե գիտական մակարդակի կատարելագործման աճին եւ թե արտաքին տեսքի այգին ենք լավ մշակվել է, ունենք արդեն այգեպան։ Օժանդակ տնտեսություն ունի։ Այո, օժանդակ տնտեսություն ունի, հարակից տարածքներ էլ։ Պտղատու ծառեր են հիմնականում, խնձորեն, խնձորենի։ Բերքը վաճառում ենք եւ օգտագործում ենք դպրոցի համար, կարիքների համար։ Երիտասարդ մասնագետը նաև թարմ մտածողությամբ, թարմ գիտելիքներով, ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտությամբ պետք է օժտված լինի։ Կարողանում եք դասերը դարձնել այդպիսին։ Ուսուցիչների մեծ մասը այո տիրապետում են համակարգիչներին։ Այս տարի Վադիմ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ունեցանք համակարգչային դասընթացներ հենց դպրոցում եւ 10-յակ սկսնակ երիտասարդ ուսուցիչներ անցան այդ կուրսը եւ ունեն արդեն օպերատորի որակավորում, տիրապետում են նորմալ համակարգչին, օգտագործում ենք դասերի ընթացքում, արդեն բավականին բարձր մակարդակի վրա է։ Արեն Վարցախյան շարժումը շատ սրբագրումներ արեց պատմագրության մեջ։ Պատմություն դասավանդելը այսօր անգամ էլ հեշտ չէ։ Ինչպես է հասցնում նյութը երեխային, որ նրա համար դա ընդունելի եւ մաչելի լինի, ընկալելի լինի։ Այս 5 տարիների ընթացքում բոլոր դասարաններում էլ դասավանդել եմ հին աշխարհի պատմություն միջնադարի նորագույն պատմություն եւ աշակերտների ողջավորությամբ են սերտում իրենց դասերը։ Իսկ դուք ինքներդ որպես մասնագետ գոհ եք դասագրքերից։ Այո, բավականին հաջող դասագրքեր են, արդեն նոր դասագրքերը Աշոտ Ուկասյանի խմբագրությամբ Վլադիմիր Բարխուդարյանի բավականին հաջողված գրքեր են։ Այս տարի նաև մասնակցել են վերապատրաստման կուրսերի, հենց այդ մասնագետները եկել են Երևանից եւ շատ հետաքրքիր զրույց են ունեցել մեր ուսուցիչների հետ միասին։ Այսինքն գոհ եք դասագրքերից։ Այո, Դուք ունեիք լավ ուսուցիչ, որին հետևել եք դառնալով պատմության մասնագետ։ Իհարկե, իմ պատմության ուսուցչուհին Գարինա Մեժլոմյանը մեր դպրոցի տնօրենն է հիմա, շատ հիանալի ուսուցիչ է եւ օրինակ է ծառայել ինձ համար։ Նաեւ համասարանում եմ ունեցել հիանալի դասախոսներ, իրենց մասնագիտությանը լավ դիապետող ազնվորություններ են՝ Վահրամ Բալայան, Լեռնիկով Հանիսյան, Արարատ Վարդանյան, Վալերի Ավանեսյանը։ Բոլորն էլ մեր մեջ սերեմ, սերմանել դեպի պատմությունը եւ ես շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ պատմության մասնագետ եմ։ Կունենաք աշակերտներ, որոնք կհետևեն ձեր օրինակին։ Այո, կան աշակերտներ, արդեն աշխարհագրություն, պատմություն առարկաներից կունենանք դիմորդներ։ Այս տարի 3 շրջանավարտ ունեցանք, երկուսը ընդունվել են Ագրարային համալսարանը անվաճառ հիմունքներով։ Մեկը Արցախ պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի բաժինը։ Մասնագետի կարիք ունի դպրոցը։ Տեխնոլոգիայի մասնագետն եմ միայն։ Ինչ օտար լեզու է դասավանդվում։ Օտար լեզուներից անգլերեն։ Նաև արտադասարանական միջոցառումներ, մշակութային միջոցառումներ։ Այո, մշակութային կազմակերպելու բավական հմտություն ունեք։ Կազմակերպում ենք բազմաբնույթ միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ, Արցախի պատմական վայրերը, Դադիվան, Գանձասար, Ամարաս։ Մի խոսքով շատ բորն է անցնում մեր Արորյան եւ Զանդրույթին տեղ չի մնում։ Զանդրույթին տեղ չի մնում եւ Հիշեցնենք դպրություն հաղորդաշարի օրվա հյուրներ Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ Արեն Սահակյանը։ Բարեկամներ, դպրություն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը կավարտենք ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությամբ։ Արցախում, Մայր Հայաստանում, Սփյուռքում մեծ շուկով նշվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Թաթուլ Գրբեյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Հիշատակի միջոցառմանը, որը կայացավ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում, ներկային ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, կառավարության անդամներ, երիտասարդներ, հուշ երեկոն կազմակերպել էր Երևանի պետական համալսարանը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ։ Լուսարարի առաջ առաջին էջը նվիրված է Անլա հերոսի ոգեկոչման այս արարողությանը։ Գետաշենի արծիվը իր կյանքի 26 տարիները ապրել է արծվի նման եւ արծվի պես էլ զոհվեց հպարտ վեհանցնորեն քաջաբար։ Հայրենիքը գնահատեց Թաթուլ Կրպեյանի սխրանքն ու մեծությունը 1996 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նրան շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում։ Թաթուլ Կրպեյանի անունով են կոչում դպրոց տարածներ հայրենի Արեգ գյուղում, Երևանում, Կովցականում, լսարան Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում սահմանվել է նրա անվան կրթաթոշակ։ Թաթուլը ողջերի մեջ է, նրա տեսակն ապրում է ամեն հայի հոգու մսուրտում, գրել է լուսարարը։ Կրթական բարեփոխումների կարևոր բաղադրիչներից է ներառականության, հանրակրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ինտեգրման բոլոր երեխաների համար կրթության մատչելիության ապահովում։ Արցախում 2010 թվականից մտցվել է ներառական կրթությունը, այդ ուղղությամբ կատարվել են որոշակի քայլեր։ Լուսարարը երկրորդ էջում ներկայացրել է ներառական ուսուցման կազմակերպման գործառույթները իրականացնող ԼՀ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնորեն Յուրի Խարամյանի հետ ցավալուն զրույց։ Անդրադառնալով բնակավարի խնդիրներին Յուրի Խարամյանը նշել է, որ ներառականությունը հրաշալի ծրագիր է, մարդասիրական, բայց լավ գաղափար ունենալը դեռ քիչ է, հարկավոր է բազա ստեղծել դրա իրականացման համար։ Thank you Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցը 2014-2015 ուսումնական տարում բարձր առաջադիմություն է ցուցաբերել շրջանային եւ հանրապետական օլիմպիադաներում, շրջանի եւ հանրապետության մարզական կյանքում, ներգրավվել շրջանում տեղի ունեցող հասարակական քաղաքական միջոցառումներին։ Լուսարարը տպագրել է Անահիտ Պետրոսյանի դպրոցի տնորեն Մարելա Ավանեսյանի հետ ունեցած զրույցը, որին ընթերցողները կարող են ցանոթանալ լուս Սարարի 4-րդ էջում։ Դիարշավարանի լայնատարած դաշտից սկիզբ է առնում քաղաքը, որին ներկան պատմության տխուր հետքերն է գրում, իսկ անցյալը խարիսխ է ներկային։ Քանի տարվա պատմություն ունի, հարյուրավոր, իսկ գուցե ավելի շատ։ Կարդում ենք Վարդիտեր Հակոբյանի Շուշիին նվիրված Քաղաքը Զորապռնկի բարձունքին ակնարկում, որը սիրո ու խոնարհումի ձոն է հայինի քաղաքի ապագային միտված։ Thank you. Մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակը Արցախում նշանավորվեց տարաբնույթ միջոցառումներով։ Ստեփանակերտի Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանի կազմակերպած գրական երաժշտական երեկոյին ներկային լղազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, падգամավորներ Իսահակյանի պոեզիայի սիրահարներ, հանդիսատեսը ջերմությամբ ընդունեց երեկոյին հնչած բանաստեղծություններն ու Իսահակյանի տողերով գրված երգերը։ Միջոցառման մանրամաս հոդվածները լուսարարին է ներկայացրել Ստեփանակերտի համար 6 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Ռիմա Մելքումյանը։ Լղակրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տեղ են գտել հանրապետության կրթական համակարգի անցուդարձին նվիրված հետաքրքիր ու տարաբնույթ այլ նյութեր։ ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը